Oui, effectivement, ben, euh, ben, ça fait bientôt dix ans que je suis directeur de l'hôpital de Tardets. Ba euh, da guai hama urt, eh, hospitaleko zuzendaian euh, izala, haleike. Egan behar da ofizio hortan hi urte etxekitzen euh, dela usian, ez habo. dia ja frantzian ikusten ahaldien zenbakik. Ti waldiz, ene den waldi Honda Hunda, ebai, ene ustez, ni hauen tako eta hospitalian tako kambiatzia ofizio hortan energi berri baten agatzamaiteko behar abeita. Ez nintzen hale sobe ase hiruntun ahi, hartakoz, bayunan edien dut leku bat, zen huianena, euh, Marie bah, Fourcade, furkade, elkartegitura bat da, hoiatzaman dutaren, eta hotxeben bezalako espitu batetan batzeniz, enizateke ene uste sobea galduik. Alors, ça, s'appelle, euh, c'est un établissement associatif qui s'appelle Marie Caudron Fourcade, qui ressemble un petit peu dans sa, dans sa structuration à la maison Saint-Antoine,